islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti الحمد Rabbil رب العالمين والصلاة ala على رسوله محمد ala alihi وأصحابه ashabihi أما Amma ba'd. عليكم ورحمة الله وبركاته ve berekatuhu. Bir necha masofa yurgandan keyin namoz vaqti bo'ladi. Namoz vaqti bo'lgandan keyin endi insonlar saf olishadi namoz o'qishga. Endi amir imom bo'lishi kerak. Lekin bu askarlarni, bu to'plamni boshqarayotgan Aisha radhiyallohu anha, Aisha radhiyallohu anha ning tashabbusi bilan yig'ilgan Basraga qarab ketilyapti. Amir bo'lgan kishi imom bo'lishlik kerak. Endi Aisha radhiyallohu anha ayol kishi imomlikka yaramaydi. Kim endi imomlik o'tadi? Insonlar saf ol bo'lgandan keyin safni oldiga kim chiqishligi to'g'risidan tortishib qolishadi. Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, otam Zubayr imom bo'ladi. muhammad ibn abi Talha aytadiki yo'q balki tolha otam chiqadi deydi e, shunaqa bo'lib tortishib qolinadi shundan keyin zubayr ibn Avvam bilan Talha ibn ubaydillah biz chiqmaymiz balki buni Oyisha radhiyallohu anhodan borib so'ranglar Oyisha radhiyallohu anhodan borib so'ralganda Oyisha radhiyallohu anha insonlarga imom bo'lishlik vazifasini Abdurrahman ibn utab ibn usayd bu kishiga Aysha roziyallohu anha imomgarchilikni topshiradi, hattoki insonlar o'rtasida ixtilofatlar vujudga kelmasin, qarama-qarshiliklar deb. Va o'sha kishiga amirlikni go'yoki topshiradi, imom bo'lib insonlarga namoz o'qib beradi. Ali ibn Abi Talibga bu xabar yetib bordi. Makkadan qo'shin chiqdida Basra taraf yo'l oldi. Bu xabar yetib borgandan keyin Ali ibn Abi Talib tegmaylar, mayli, chiqsin. Undan keyin fikr qildi. Ali ibn Abi Talib kichkinagina qo'shin yig'ib Shomga Muaviyaga hujum qilgani yiqqan edi. Yig'ishligini sababi hali Madina o'z holatiga kelgan yo'q. Ahli fitna egallab olgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan askar yig'dida Shomga hujum qilishlik maqsadida. Atrofdagilar aytdiki, qanday bizga hujum qilmagan kishilarga hujum qilamizmi? Ya'ni Muaviyaga. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdiki, nima har bir vali betarafman deb bay'at bermasdan chekiga chiqib olaveradimi? Bunda ummatni birligi qayda ketadi? Ummat bo'linib ketadi-ku. Agar o'zlarini ixtiyori bilan bay'at bermasa, quvvat bilan, zo'rlik bilan bay'at olaman. Shuning uchun Muaviyaga qarshi askarni jihozlab Shom taraf yo'l oldiradi. Rabaza degan yerga kelgandan keyin haligi xabar keladida Makka Makkadan Oysha radhiyallohu anha ning qo'shini ham chiqqanligi Basra tarafga. Ali ibn Abi Talib darhol Makkadan chiqqan qo'shinni qaytarishlik uchun bu tarafga yo'l olganida Makka qo'shini Basra tarafga o'tib ketib bo'lgan edi. Ya'ni ulgurishmadi. Shunday qilib musulmonlar qo'shinlari 3 ga bo'lindi. Bittasi Shamda Muaviya ibn Abi Sufyonni mislsiz 60 mingga ega bo'lgan askari, ikkinchisi 3-4 mingdan iborat bo'lgan Oysha radhiyallohu anha va talha va zubayrni askarlari uchinchisi sakkiz yuz chamasi keladigan kishilardan tashkil topgan ali ibn abi tolibni askari ali ibn abi tolib makkani tashqarisiga chiqqandan keyin endi zubayr talha aysha roziyallohu anhoni askarlariga quvvati yetmaydi va ularni qaytarib o'zini askarlariga qo'shishlikka ham imkon yo'q muaviyat ibn abi sufyonga ham hujum qilolmaydi va unga ham biror bir yo'l yo'qki, o'zini askariga qo'shishlikka. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib Kufaga borishlikni darhol Kufa ahlini o'z askarlari safiga qo'shmasa, Talha, Zubayr Basraga borgandan keyin Kufani ham o'z hukmlari ostiga qo'shishligidan xavf siradida darhol Kufaga borishlikni maqsad qiladi. Makka qo'shini Oysha radhiyallohu anha boshchiligida Basra yaqinidagi Hufayr degan joyga kelgandan keyin Basraga kirishlikdan oldin bir maslahat qilishadi. Umayr ibn Abdullah degan kishi Oysha radhiyallohu anhoga oldiga keladida hech narsadan hech narsa yo'q. To'satdan Basraga bostirib kirishlikdan ko'ra oldin bir shu yerda askarni to'xtatib elchilar yuborib bir o'shalarda fikrlarini bilsangiz kattalarini balki ish boshqacha bo'lar edi yengilroq tus olishligi mumkin agar basra ahli muvofiq bo'lsa dedi shunda Aysha roziyallohu anha juda yaxshi fikr bo'ldi dedida menga abdulloh ibn amir avvalgi basrani valisini keltiringlar dedi abdulloh ibn amir kelgandan keyin vaziyatni tushuntirib basra kattalariga sekin asta maxfiy holatda kirib vaziyatni va maqsadni tushuntirishlikni aytadi abdulloh ibn amirni obro' e'tibori bo'lgan haligacha basrada chunki u voliy bo'lgan abdulloh ibn amir basraga kirgandan keyin basrada sahobalarning kattalaridan bo'lgan edi o'sha davrda ham abdulloh ibn amir basraga keladi basrada qarasaki insonlar bir necha qismga bo'lingan fikran Ba'zilari uzlat, ya'ni betaraf bo'lishlikni xohlagan, fitnaga aralashmaslik. Ba'zilari aralashlik. Shunga o'xshagan bir necha qismlarga bo'linib ketgan fikr jihatda. Betaraf bo'lganlarning ichida Ahnaf ibn Qays mashhur sahaba radhiyallohu anhu bo'lgan. Yana bir qismni uchratdi Abdulloh ibn Amir o'zlarini fikrlariga mos bo'lgan kishilar edi ya'ni darhol usmon roziyallohu anhuni o'chini olishlik kerakda madinani bo'shatishlik kerak yana bir toifa kishilarni topdida ular aytdiki bu ish faqat amirul mo'minin ali ibn abi tolib ya'ni kim amir bo'ladigan bo'lsa xalifa bo'ladigan bo'lsa o'sha qiladigan ish hech kim o'z öz o'zidan qilolmaydi shar'an sizlarga ruxsat yo'qki bu ishni qilishlikka dedi demak insonlar bir necha qismdan iborat bo'lib ketdi Usmon ibn Hunayf yangi Basraga vali qilingan xalifa Ali tomonidan qo'yilgan kishi ham juda zakovatli kishi edi. Darhol vaziyatni boshqacha tus olishlikdan xavotirlandida ikki kishini Umrod ibn Husayn va Abu Aswad ad-Duali bu kishi nahv ilmi bilan mashhur bo'lgan kishi. Bu ikkosini Basrani har bir tarafga yubordi insonlar qanday fikrda nimalar ketyapti va undan keyin radhiyallohu roziyallohu ga ham yubordi bu ikkasini borishlikka va maqsadi bu kelgan karvon bu kelgan qo'shin radhiyallohu roziyallohu ning qo'shini nima maqsadda ekanligini bilishlik uchun yuboradi ikkalasi basra ichini bir qator ko'zdan kechirgandan keyin radhiyallohu roziyallohu ning oldiga hufayrga borishadi izn so'rashadi izn beradi oysha roziyallohu anhoni oldiga kirgandan keyin aytishadiki bizni amir ya'ni ufman ibn hunayf sizni oldingizga yubordiki sizni nima maqsadda kelganligingizni bilishlik uchun bizga xabar berasizmi nima uchun kelganligingiz to'g'risida dedi shunda aysha roziyallohu anha aytdiki allohga qasamki men nima maqsadda kelganligimni yashiradigan odam emasman ya'ni aytaman ona o'z farzandlaridan biror narsani bekitib sir qilmaydi. Men sizlarni onalarman, ya'ni ummul mu'minin. Sizlardan hech narsani yashirmayman. Oysha radhiyallohu anha ikkalasiga bor vaziyatni tushuntiradi. Madinaga fitna ahllari yig'ilib olgan, Alloh subhanahu va taolo harom qilgan yerda, ya'ni Madinada, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahrida harom qilgan oyda sababsiz Usmonni qatl qilganligi, undan keyin musulmonlarni mollarini talamtarosh qilganligi va natijada Madinani saytara hukmronlikka olib Madinada boshpana topib o'sha yerda qo'nim topganligi, bu narsa shariatga mutlaq to'g'ri kelmasligi, bu narsaga yordam go'yoki zohirdan yordam berayotgan kishilar Madinada bularni olib o'tirgan kishilar fitnachilarga bid'atchilarga yordam berayotgan kishilar Alloh rasulini la'natiga sazovor bo'lganligi haqida va bularni men insonlarga bu Madinadagi vaziyatni isloh to'g'rilashlik uchun chiqdim va insonlarga bildirib qo'yishlik uchun chiqqan edim. Chunki insonlar bilsinlarki, o'sha yerdagi vaziyat eng birinchi to'g'rilanadigan holat. Madinadagi kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahri bid'atchi fitnachilarga to'ldi. Bu yerni tozalashligimiz kerak edi. O'shaning uchun insonlarga shu narsani e'lon qilishlik uchun chiqdim.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 Bu kishidan. Talhat ibn Ubaydillah Usmonni o'chini olishlik uchun keldim. Shunda ikkovlari so'raydi, Aliga bay'at bermaganmisan? Aliga bay'at berganman, lekin bo'ynimda qilich turgan holatda, ya'ni mukrah bo'lib berganman. Lekin Aliga biror bir e'tirozim yo'q xalifa bo'lishligida. Shunda Imron ibn Husayn va Abul Aswad ad-Duali radhiyallohu anhuma ikkovlari Usmon ibn Hunayfni oldiga qaytadi. Usmon ibn Hunayfga bor narsani aytgandan keyin Usmon ibn Hunayf men baribir bularni man qilaman. O'rtasida tortishuv vujudga keladi Imron ibn Husayn va Usmon ibn Hunayf. Imron ibn Husayn aytadiki, Alloh subhanahu va taolo nima hukm qilsa shu bo'ladi deb tark qilib uyiga ketadi. Imron ibn Husayn va Abu al Aswad ad-Du'ali radhiyallohu anhuma usmon ibn Hunayf oldida bu gapni gapirgandan keyin ya'ni Umron ibn husayn demak alloh subhanahu va taolo o'rtamizda nimani hukm qilsa shu deb uyiga ketgandan keyin usmon ibn hunayf basrani ko'zdan kechirmoqchi bo'ladi Masradagi kishilarni mavqiflari tutgan o'rinlari qanaqa basra ahli nima fikrda deb sekin aylanmoqchi bo'lib chiqadi majlislardan bir majlisga kelgan vaqtida u majlisda Al-Qaysul Humaysi yoki bo'lmasam Qaysul Humaysi degan odam insonlarga xitob qilayotgan vaqtini uchratadi. Bu Humaysi aytadiki, insonlarga bu Makkadan kelgan Basra tashqarisida qo'nim tutgan askar, ya'ni Oysha radhiyallohu anha ning askarini qas qilyapti. Agar qo'rqib Makkadan chiqqan bo'lsa, bu Makkada hattoki qushlar ham omonlik topadigan yerdan chiqqan bo'ladi. Demak, qo'rqib chiqmagan. Agar chiqqanligi faqat Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan kishilarni qatl qilib Usmonni o'chini olishlik uchun chiqqan bo'lsa, biz Usmonni qatl qilmaganmiz dedi. Shunda Aswad degan bir kishi o'rnidan turdi bizni Usmonni qatl qilgan kishilar deb o'ylashyaptimi deb savol qildi. Bu yerda bu xitob qilgan kishilar insonlarni haqiqiy bo'layotgan ishni tushuntirmoqchi bo'lgan savol tariqasida. Asvat turbatki, ular bizni Usmonni qatl qilgan kishilar deb o'ylayaptilarmi? Yo'q, biz Usmonni qatl qilgan kishilar emasmiz, balki ular bizdan Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan qotillarni o'ldirishlik uchun bizdan yordam so'rab keldi. Basra ahllarini kattalarini ular Usmonni qotillari deb gumon qilmaydi, balki bizdan yordam so'rab keldi. Kim endi Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan qotillarni o'ldirishlik uchun man qila oladi? Shundan keyin atrofdagi kishilar bu fikrni qo'llab-quvvatlab, bu fikrdan qoniqishadi. Ya'ni o'sha xitob qilgan Qaysul Humaysi bilan Aswad juda chiroyli tarzda insonlarni Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan kishilarni o'ldirishligi uchun Oysha roziyallohu anha ni askarlarga qo'shilishlikni chiroyli tarzda yetkazadi insonlarga. Shundan keyin Usmon ibn Hunayf chetdan bu holatga nazar tashlab biladiki, Basra ikkiga bo'lingan. Ba'zilar Usmon ibn Hunayf, ya'ni Ali roziyallohu anhu ni fikrida bo'lganlar bor. Yana ba'zilari Oysha roziyallohu anhoni askariga qo'shilmoqchi bo'lganlar bor. Demak, Basra ikkiga bo'lindi. Usmon ibn Hunayf Basra ikkiga bo'linishligiga qaramasdan bunday tafriqani oldini olishlikka juda zo'r berib urunadı. Bu birinchi Usmon ibn Hunayfni oldiga qo'yilgan masala bo'lsa, ikkinchi masala Madinai Munawvaradan Usmon radhiyallohu anhu ni qatliga ishtirok etib qaytgan qotillar ham Basraga kelib ulgurgan edi. Ulardan mashhurlari Hukaym ibn Jabala va Hurqus ibn Zuhayr. Bu kishilar Usmon roziyallohu anhu ni qatlga ishtirok etib, balki o'sha olamonni kattalardan hisoblangan bo'lgan. Aytib o'tdik, Basradan Madinaga Usmonni qatliga ishtirok etgan kishilarning soni 700 ta, ba'zi bir rivoyatda 1000 tadan iborat bo'lgan. Ba'zilari Madinada qolgan, ba'zilari Basraga kelib o'ldirilganlar. Shuning uchun Usmon ibn Hunayf Oysha roziyallohu anha ni askarini xohlagandek kirib, xohlagan ishini qilib Basrada qatl qilishligi mumkin emas. Shuning uchun men ularda man qilaman dedida bir askar tayyorladi. Lekin subhanalloh Usmon ibn Hunayfni qo'l ostiga yig'ilgan askarlarning ichida Ali roziyallohu anhu ni bizga izini kerak. Biror bir Basrada ish olib borishligi uchun degan kishilar ham bo'lgan, ya'ni Usmonni qatlga ishtirok etmagan oddiy odamlardan. va yana askarning ichida Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilgan kishilar ham bo'lgan. Subhanalloh. Albatta bu e, tabiiy qo'shilishligi chunki bularni o'ldirishligi uchun kelgan Oysha radhiyallohu ni askarini qarshisiga turgan bo'lganligi uchun qotillar ham Usmon ibn Hunayf to'plagan askar ichiga qo'shildi. Bu Usmon ibn Hunayfni to'plagan askarlari Usmonni qotillarini foydasiga yig'ilyapti. Chunki bularni o'ldirgani kelgan Makka oysha roziyallohu anha askarlari shuning uchun darhol bunga qo'shildi boyagi aytib o'tganimizdek usmon roziyallohu anhu qatlga ishtirok etgan katta olomonchilarning boshliqlaridan hukaym ibn jabala va hurqus ibn zuhayr bular ham qo'shildi askarni ichiga oysha roziyallohu anha hufayr degan yer mintaqadan sekin asta basraga yaqinlashib keldi hattoki basraga tamomiy yetib o'sha yerga joylashdi Usmon ibn Hunayf ham o'ziga tegishli askarlarni olib turib, Oysha radhiyallohu rub arasiga qarshisiga xayma tikadi. Demak, aftidan jang bo'ladigan. Ikki taraf o'z ara joylashgandan keyin Oysha radhiyallohu ni askarning ichidan bo'lgan Tolhat ibn Ubaydillah har ikkala askarga eshitiladigan darajada tovushini baland qilgan holatda xutba qiladi. insonlarga nima uchun kelganligini sababini aytadi. Biz faqatgina Usmonning qotillarini o'ldirgani keldik deb xutbasini yakunlagan vaqtida o'zini askarlari "Sadaq, to'g'ri aytasan, o'ldirish kerak, to'g'ri aytasan, o'ldirish kerak" deb o'zaro qo'llab-quvvatlashlik va olqishlashlik bo'lgan vaqtida Usmon ibn Hunayf askarlarining ichidan bo'lgan qotillar Hukaym ibn Jabala va Hurqus ibn Zuhayrga o'xshagan qotillar "Bal kazabt, balki yolg'on gapirding" sen yolg'onchisan deb bu yoqdan bu unday qarshiliklar tovushlari chiqa boshladi Tolhat ibn Ubaydillahdan keyin Zubayr ibn al-Awwam turadi xutba qilgan. Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu Usmon ibn Hunayfdan Usmonni qotillarini taslim qilib topshirishligini so'radi. Shunda yana o'zi bilan bo'lgan askarlar to'g'ri aytding, topshirish kerak bizga degan olqishlar bo'lgandan keyin qarshi tarafdan uni aksi bo'lgan tovushlar chiqa boshladi. yolg'on gapirding, fojirsan sen, hech kim senga topshirilmaydi degan tovushlar chiqqandan keyin Oysha radhiyallohu anha o'zi xutba qilib, biz tortishib bir-birimizni kamsitish uchun kelmadik, balki Alini qo'lidan ham xilofatni tortib olishlik uchun ham kelmaganmiz. Faqat biz kelganligimiz sabab Usmon radhiyallohu anhu qotillardan o'ch olishlik uchun kelgan. juda chiroyli tarzda xutba qilgandan keyin Oysha radhiyallohu anha qarshida turgan Usmon ibn Hunayfni askari ham ikkiga bo'linadi. Subhanalloh. Chunki askarning ichida umuman Usmonni qatlga ishtirok etmagan oddiy xalqlardan faqatgina Alini ijozati kerak degan kishilar bo'lgan edi. O'sha kishilar ajradida Oysha radhiyallohu anha tarafga o'tdi. Subhanalloh. Bu holatni ko'rgan fitna boshchilaridan Hukay ibn Jabala darhol jangni boshlab yuborishlikni buyuradi. Sababi agar ozgina bir kechga surilsa, yana oralaridan askarlar chiqib ketishligi mumkin. Shuning uchun darhol jangni boshlagandan keyin Oysha radhiyallohu anha urushmaslikni, qatl qilmaslikni, ya'ni to'xtanglar, hujumni sizlar boshlamanglar deb Oysha radhiyallohu anha askarlarini to'xtatadi. Fitna ahllari hujumni boshladi. Bular masalan ahllari hisoblanadi. Oysha radhiyallohu anha Basra ah, odamlari bilan urush qilgani kelmagan, faqatgina o'sha shaxsan qatlga ishtirok etgan kishilarni ushlab, ularni jazosini berib yoki qatl qilishlik uchun kelgan. Bu yerda jang boshlanib ketdi. Ash radhiyallohu anhu difo qilishlikka buyuradi. Difo qilgandan keyin ham urush zo'r bergandan keyin Ash radhiyallohu anhu chekinishlikka buyuradi. Endi askarlari ko'p Oysha radhiyallohu anhani jang qilsa, qarshi hujum qilsa bo'ladi, lekin orqaga qaytishlikka buyuradi. Undan keyin Oysha radhiyallohu anha o'zini atrofidagi qo'mondonlar bilan maslahat qilishlik uchun yig'adi. Shunda Oysha radhiyallohu anha atrofidagi kishilarga aytadiki, biz Basraga Basra ahllari bilan jang qilgani kelmagandik, balki qotillar bilan qotillarni o'chini olgani kelgandik. Endi bizga hujum qilishdi, nima qilamiz? deb atrofidan fikr so'raganida Zubayr ibn Avvam, Talhat ibn Ubaydillah dek qo'mondonlar aytadiki, biz turgan joyimizni o'zgartiramiz. ularda ichidagi bizga qo'shilmoqchi bo'lgan kishilar kelib qo'shilaveradi. Biz darhol o'z joyimizni o'zgartirishligimiz kerak deb deb joyini o'zgartiradi. Bu xabar Hukaym ibn Jabala fitnachilarda boshlig'iga yetib borganida Hukaym ibn Jabala o'ziga tegishli bo'lgan askarlarni oladida bomdod namozidan keyin darhol yana Oysha radhiyallohu anhoni askariga hujum qiladi. Oysha radhiyallohu anha askari ham hujumga o'tadi. majbur bo'ladi jang qilishlikka Basra ahllari bilan bularning ichida qotillar ko'prog'ini tashkil qilgan oddiy odamlar ham bo'lgan. Shu jang bomdoddan to peshin vaqtiga qadar davom etadi. Juda shiddatli jang bo'ladi. Jang juda qattiq davom etdi, hattoki Hukaym ibn Jabala askarlaridan o'la boshladi. Ya'ni muxolifatchi olomon qo'zg'olon boshchilaridan bo'lgan Hukaymni askarlaridan qatllar boshlangandan keyin chekinadigan, chekinmasa agar jang qiladigan bo'lsa, mag'lubiyatga uchraydigan. Darhol buni sezgandan keyin talab qiladiki, sulh qilamiz deb. Oysha radhiyallohu anha darhol buyuradiki, jangni to'xtatishlik. Jang to'xtatiladi. Hukaym ibn Jabala Usmon ibn Hunayf Basra valisini sulh qilishlik uchun yuboradi. Usmon ibn Hunayf oysha roziyallohu anhoni oldiga keladi zubayr tolha bular hammasi bor abdulloh ibn zubayr darhol keladida usmon aytadiki nima uchun jang qildinglar Sizlarda bo'yninglarda xalifani bay'ati da ali ibn abi Talib? shunda oysha roziyallohu anha aytdiki bizda hech qanday bay'at yo'q biz aliga bay'at bermaganmiz hali dedi shunda usmon ibn Hunayfa aytadiki bay'at bor-ku sizlarda talha zubayrda bor nimaga yo'q deyapsizlar Shunda Talha bilan Zubayr ibn Umar aytadiki, to'g'ri, bo'ynimizda bay'at bor, lekin biz majburlangan holatda bay'at berganmiz dedi. Shunda Usmon ibn Hunayfa aytadiki, bizga xabar yetib kelishsa, siz ikkovingiz rozi bo'lgan holatda bay'at beribsiz Aliga. Endi bu yerdagi tortishuv bay'at masalasiga o'tib ketadi. Shunda Zubayr bilan Talha aytadiki, agar biz majburlangan holatimizda bay'at bergan bo'lsak, shu narsa rost bo'lib chiqadigan bo'lsa, bizni hozirgi Usmonni qotillardan o'ch olayotganligimiz to'g'ri bo'ladimi deganda usmon hunayf agar majburlangan bo'lib bayat berib turib shu ishni qilayotgan bo'lsanglar bu qilayotgan ishinglar to'g'ri bo'ladi dedi chunki bayat bermagan odamlarga bayati yo'q kishilarga sultondan xalifadan buyruq kelishligi shart emas usmon ibn hunayfin aytadiki agar tagiga yetadigan bo'lsak bu masalani sizlar mabodo rozi bo'lgan holatinglarda bayat bergan bo'lsanglarchi dedi Shunda Ali e, Talha bilan Zubayr aytdi, agar rozi bo'lgan holatimizda bay'at bergan bo'ladigan bo'lsak, biz xalifani iznini kutamiz. Ya'ni ish xalifaga o'tib ketadi dedi. Undan keyin o'rtalarida risola, ya'ni maktub yoziladi. Maktub shundan iboratki, Ali ibn Abi Talibga xalifa Madinaga yozilgan maktub bu. Maktubda Usmon ibn Hunayf, Talhat ibn Ubaydillah, Zubayr ibn Awwam va boshqa atrofdagi kishilar birlashgan holatda shunga kelishdikki, bu Oysha radhiyallohu anhoni askarida kelgan Zubayr, Talha ular mukrah bo'lib bay'at berganmi yoki rozi bo'lib bay'at berganmi? Shu xususida aniqlashtirmoqchi bo'ldik. Yuborilayotgan maktubni xulosasi shundan iborat. Ahli Madinadan shuni bilmoqchi bo'lib yubormoqchimiz. Shuning uchun kitobat qildik, risolatni yozdik deb kelishgan holatda maktub yo'llaydi. Lekin o'sha maktubni olib borib ahli Madinaga o'qib, javobni olib keladigan bir omonatli kishini tanlashlik kerak edi. Ka'b ibn Sur degan bir qozi bo'ladi. Bu kishini ilmiga, bu kishini omonatdorligiga butun ummat ittifoq qilgan. Juda omonatdor, juda taqvoli, ishonchli kishi bo'ladi. Shu kishini elchi qilib yuborishadi Madinaga. Endi yuborilgan elchi Zubayr bilan Talhat ibn Ubaydillahni bergan bay'ati majburlangan holatda berganligi haqida xabar olib keladigan bo'lsa, ixtiyor Zubayr bilan Talhani ixtiyorida bo'ladi. Basrani ishi. Xohlasa bularni Basra ahlini ichidagi qotillarni o'ldiradi, xohlaganini qiladi. Usmon ibn Hunayf Basra valisi xohlasa bular bilan qoladi, xohlasa Madinaga yo'l olishligi mumkin. Ixtiyoriy. Ammo elchi aksi bo'lgan xabarni olib keladigan bo'lsa, Zubayr bilan Talha rozi bo'lgan holatda Aliga bay'at berganligi to'g'risida xabar olib keladigan bo'lsa, endi ish Usmon ibn Hunayfga ko'chadi. Zubayr bilan Talhani ishi bo'ladigan bo'lsa, bularni ixtiyoriga qoladi. Zubayr bilan Talha xohlasa Usmon ibn Hunayf bilan qoladi, xohlamasa ketadi. Ammo qolgan musulmonlar bo'lsa, bularga ergashgan qolgan hamma musulmonlar Usmon ibn Hunayf bilan qolishi kerak. Chunki bitim shunday bo'lgan. Elchi Ka'b ibn Sur Madinatul Munawvaraga keladi. Ali ibn Abi Talibni topolmaydi. Madina tashqarisiga chiqqanda darhol masjidga keladi. Atrofiga odamlar yig'iladi Ka'b ibn Sur kelganligi. O'sha kuni juma kuni bo'lganligi uchun jumaga yig'ilgan insonlarga Ka'b ibn Sur o'zini Basra ahli tarafidan yuborilgan elchi ekanligini aytgandan keyin insonlar bu olib kelgan maktubni asl maqsadi nima ekanligi haqida so'raydi. Shunda Ka'b ibn Sur aytadiki, Talhat ibn Ubaydillah bilan Zubayr ibn al-Awwam Aliga bergan bay'ati majburlangan holatdamidi yoki bo'lmasam o'zlarini xohishi bilan rozi bo'lgan holatda bay'at berdimi deb so'raydi. Birorta inson bunga javob bermaydi. Nima uchun javob bermaydi? Chunki hali ham Madina munavvarada olamonchilar, qo'zg'alonchilar, qotillar bor. Birortasi gapiradigan bo'lsa, qatl qilinishligi muqarrar. Chunki Talha bilan Zubayrni majbur qilib olib kelgan, bay'at uchun olib kelgan kishilar bular qotillar edi. Shuning uchun birorta ahli Madina gapira olmay turdiki, hattoki o'shalar qatlib qo'ymas. Illa Illo Usoma ibn Zayd darhol turadida Zubayr bilan Talha ibn Ubaydillahni bergan bay'atida mukrahlik bor. Ya'ni majburlanib berdi. Usomat ibn Zayd o'rnidan turishlikka majbur qilgan narsa Ka'b ibn Sur aytadiki, javob beringlar. Iltimos qilaman, aytinglar, chunki Basrada insonlar o'rtasida o'limlar, qatllar vujudga kelyapti shu ish sababli. Hamma narsa shu ishga bog'lanib qolgan. Bular majburlanib bay'at berdimi, rozi bo'lib bay'at berdimi? Aytinglar, insonlar bekordan bekor qatl qilinib ketmasin degandan keyingi turgan edi. Darhol Tammam degan bir qo'zg'alonchilarda boshchilardan bo'lgan kishi Usoma ibn Zaydni qatl qilib yoraman, kallasini chopib tashlayman deb qilich ko'taradi. Bu holatni ko'rgan Madina valisi, Madina hokimi Sahl ibn Hunayf darhol haligi kishiga tashlanib Usoma ibn Zaydni qutqarib qoladi. Undan keyin qolgan qotillar, qolgan fitna ahllari darhol turatda Usoma ibn Zaydni qatl qilishlik uchun. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti.